Allahümme la yedin Şöyle Yüce Allah'ın adaşı yoktur, deli yoktur, eşi benzeri yoktur. Şanlı Allah halbuki burada Arapçasında Yennehu Subhanehu Muhsen sıfatlardan münezzeh olan Allah. Evet. Allah yerine evet. Muhsen sıfatlardan münezzeh olan Allah. Evet. Allah'a şöyle düşüyor. Çünkü şanı Yüce Allah'ın araç yokluk ifadeleri daha önce ehlisinde ve cemaat hakkında kullanıldığı veya keyfiye müstet etmezler, temsile gitmezler şeklindeki sözlerin bir gerekçesi bayiyetindedir. Arkadaşlar Allah'ın adaşının olmamasının anlamı onun adaş yoktur ifadesi onun ismi gibi bir isme layık o isme hak edecek bir benzeri yoktur demektir Yalnız da güçlük ve yücelik de onunla yarışamaz. Bunun söz konusu olamayacağını, olamayacağını görüyor. Yüce Allah'ın Meryem suresinde yer alan onun adıyla Allah bir kendi kimse biliyor musun? Meryem 65 biliyordur. Ayeti tamamını vermiş efendim. Nasıl almış? Ayet kitabının tamamı şöyledir göçlerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir o halde ona ibadet et ve onda ona ibadetinde sevap göster onun adıyla Allah bir tükebiliyor musun? Meryem 65 ee, Şurada bir şey söyleyeyim Arap'ta ayetin tanımı varmış Tafsir kısmında kısmında Orada önemli bir yer varmış Şimdi Ehl-i Sünnet olarak diyor da Üç kısmı ayrılmış Bir bir bir bir bunları delillendiriyoruz şu ayetlerden bu ayetlerden bir tanesi de bu alimler mesela bunu geri getiriyorlar ve diyorlar ki bu ayet altında yani bu ayetin içinde tevhidin çıkışından bak dikkat edin şimdi uluhiyet uluhiyet için saklı şimdi bak ayetin başında ne diyor Rabbi semavat ile bak yerin ne diyor Rabbidir bak Bu bir uluhiyet olarak onlar benim onlar işte ayetin başlarının Rabbidir sabit bu ona ibadet et hangi tevhid? ve sabırlı ibadeti ibadetine sabır her, her teallemi lehu semiyen ona diyor ben biliyor musun bu ne? çünkü farklı hiçbir denge hiçbir şeyde hiçbir denge yok bu ayet tek başına içinde üç tevhidi barındırır o yüzden mesela bazı bazen alimler mesela çeşitli ayetler söylerler bu ayetlerin içinde derler ki tevhid kısmı da var bazen sure olarak getirirler derler ki bu surenin içinde tevhid kısmı var mesela Fatiha Fatiha suresi başlı başına bir ölüyor ve isim sıfat tevhidi içermiştir Elhamdülillah Rabbil Alemin Hamd aleminin Rabbi olan Allah'a Sen ne diyorsun? Ar-Rahman Ar-Rahim İkinci sıfat Rahman ve Rahim'dir Malik ve Mümin bin günün sahibi yine böyle diyor İyâken Abdülü İyâken Estağin Al-Ülü Ehdina sıratel müstakim Dilubiyet ehil Doğru yolu evet bak Tebrik çeviren Ehdina sıratel müstakim Sıratel lezine en'amte aleyhim Onların yedin Gayrıl mağdubi aleyhim Ya Rabbi aleyhine Baktığı zaman baştan sona Neyi tek öyle götürür Böyle ikinci bak O sure olarak Fatiha Bak İhlas suresine Yine tevhidin çıkışında Bak buraya Bak buraya Bir ayet Tevhidin çıkışında hatta alimler diyor ki meseleye baktığın zaman elhamdülillahi rabbil aleminde bile tevhidin üç var neden? çünkü Kur'an-ı Kerim başlı yani Kur'an-ı Kerim baştan sonra zaten hep tevhidi ikrarı içindir Firavun'un boğulmasına bak Firavun'un boğulması ile rububiyet ölüyet için sıfatla alakalıdır anladın mı? ben böyle o yüzden e, öylesinde tamamıyla bunları ne yapmış? Kur'an'ın kendisini almış, mahsallanmış Şimdi üstteki ayetin sadece ayet üstteki verdiği kadar kısmını okuyup ben de okuyalım Onun adıyla onlar bir kötü biliyormuş Meryem Abdülse şunluyor Burada istiham Doğru inkar edip öne Şimdi ayeti bir daha okuyup bunun adıyla onlar bilgisi biliyor musun? Diyor ki burada istifham hani istifham soru odası biliyor musun var ya Türkçe'de bunu biliyor musun bu ne soru? İşte diyor ki buradaki soru odası inkarıdır olumsuz inkarıdır yani ne? Hani Allah burada soru iki şekilde sorulur bütün şeyler öyle Arap Allah'ın da Türkçe'de böyle olduğu için anlayabiliyor İki türlü sorulabilir soru ya yani soru kalıbı iki şekilde gelebilir soru, soru kalıbı ya dersin ki e, karşı tarafa mesela e, beş kere beş kaç karşı tarafa dersin bunun için sorarsın e, cevap almak için tam cevap almak için ya onu imtihan etmek için ya öğrenmek için ama bu cevap almak için bazen de soru sorarsın karşı tarafı inkar etmek için veya karşı tarafa neden okumak için mesela biliyorsun bir mekana diyorsun ee, var mı lan bana yan bakan mesela şimdi bir soru kalır mı var mı lan bana yanmasan kalıp olarak sordun ya var mı diyorsun ama senin e, istediğin orada bir cevaplı öğrenmek mi yoksa karşı tarafa meydan okumak mı meydan okumak veya e, karşı tarafı inkar etme adına soru soruyorsun mesela birisi geliyor diyor ki ya şu adam çok güçlü tamam mı sen de bakıyorsun o adama güçlü dedikleri adama e, şöyle hafif bir davul var taşıyamıyor onu atıyorum sen tutuyorsun arkadaşına diyorsun ya bu mu ya bu şey şimdi senin buradaki sorun onu öğrenmek mi yoksa onun şeyini inkar etmek mi inkar etmek yani bu güçlü olamaz demek ama halbuki soru soru şeklin kalıp olarak kesme olarak belli neferdin de kalıp olarak soru şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de de bu yüzlerce mesela bunlardan bir tanesi bu Allah diyor ki hal te'alemu lehu semiyya sen ona bir yani kendisini kastediyor sen ona bir beş e, şey bir eş bulabilir misin bir denk bulabilir misin şimdi Allah burada şey mi demek istiyor bizden kendisinin denge olup olmadığını e, bilmek için mi soruyor yok meydan okumak için yani onun bir denge olamaz mesela baş, başka yerde ne diyor Allah'la beraber bir yere hücum var burada Allah öğrenmek için sormuyor ne için soruyor Allah'la beraber bir yaratıcı olamaz inkar için soruyor şimdi bu da inkarı bir istifam istifamların soruya soruların çeşitleri vardır mana olarak çeşitleri vardır bu çeşitlerinden bir tanesi de inkarıdır inkarıdır o yüzden biz mesela ne diyoruz daim aleyhisselam meselesinde bunu benim, bu benim Rabbim demiyor halbuki orada vücudu inkari istiham vardır orada bilgi olarak bu mu benim Rabbim yani bu benim Rabbim olamaz tamam mı bu benim Rabbim olamaz Şimdi iddia ettiğiniz bu, bu mu benim Rabbim olamaz evet Allah'a hükümleri için yandırlar yapılamayacağından kasıt yapılamayacağından kasıt başkasının onun için böyle adlandırılamayacağı adlandırılamayacak değildir çünkü onun göre yaratıklar arasında ortak olarak kullanılan bazı, kullanılan bazı isimler vardır bu çok bu var ya yani ehl-i ee, sünnetin muhalifleri hepsini bu konuda e, zor durumda bırakın deniyorlar yani Allah'ın sıfatlarını inkar eden çok zor olur neden? şimdi insanlar e, mesela Allah'ın isimlerini kabul edip de sıfatlarını inkar edenleri düşün mesela işte mutlu gibi Allah'ın isimlerini kabul ederler ama sıfatlarının olmadığını söylüyor ve eşarlar gibi Allah'ın isimlerini zikrederler ama her ikinin altında bizim anladığımız bir sıfatın olmadığını söylerler bir kısım sıfatı kabul ederler yani vesaire Şimdi bunlara soru sorulur neden? Sebeplerini söylüyorlar mesela birkaç sebep sunuyorlar ee, en çok beğendikleri sebeplerden bir tanesi de diyorlar ki Allah'ın sıfatları vardır ders etmesi anlatıcı Allah'a kullara da nasıl Allah'ın eli vardır nasıl Allah'ın gözü vardır şimdi o yüzden Allah'ın el yok sıfatlarını inkar eden herkese iktidar sıfatını inkar eden herkese şunu sorarız o zaman sen bu kaydıyla Allah'ın isimlerini inkar ediyorsun neden batı? Çünkü bazı isimler vardır ki Allah kullara da vermiş olsun o zaman e, bak şimdi içinde aynı bab kim sıfat bab hani ayrı ayrı bablar değil ki neden birisini ayırdın birisini ayırmadın şimdi Allah Kur'an'da Nebi Sefen'e rahim diyor mesela değil mi? Nebi Sefen'e e, e, rahim olduğunu söylüyor Rahim olduğunu söylüyor Şimdi Allah da kendisine Kur'an'da rahimdir diyor Bismillahirrahmanirrahim e Şimdi o zaman şöyle mi yapmamız lazım Allah'ın rahimsini Yani bir sefilenin rahimsini olamaz ha, Bu küfür Şimdi Allah da Kur'an'da kendisine rahim diyor Bir sefilenin rahim diyor E madem ki bize seni ediyor insanlara kullara semiyen basir akıldır diyoruz tamam mı? basir diyor insanlara semi ediyor kendisine de semi basir diyor leyse semi bir şey o da semi el basir e şimdi o zaman e, isimleri de inkar etmez e ne diyecek onlar? hayır isimleri inkar etmez neden Allah'ın isimleri mahlukatın isimlerine benzemez e bir de böyle çıkamamıştır Allah'ın sıfatları da mahlukatın sıfatlarına benzemez isimleri isimleriyle bizi kabul edeceksin hepsini ya cebiye gibi olacaksın ne isim var bize ne sıfatlar olacaksın ya da isimleri kabul edeceksen farkları da kabul et ne farkı kaldı burası çok önemli buna, buna, buna hiç hiç hiçbirisi makul bir cevap veremiyor hiç hiçbir fırka bu konuda hükümeti mukayene hiçbir fırka makul bir cevap veremiyor veremezdi akıl bunu iter akıl almaz imkansız buna cevap vermek imkansız makul bir cevap vermek imkansız mutlaka her cevabın sonu batıldır inşallah evet. Biraz Allah'ın isimleriyle isimlendirilen yapılan ve ilanlan kızı başkasının onun isimleriyle adlandırılan olacağı değildir. Çünkü onunla yaratıklar arasında ortak olarak kullanılan bazı isimler vardır. Asıl maksat bu isimlerle Allah adlandırıldığı takdirde Bil ki böyle ki kimsenin bunlarda ona ortak olmadığı Allah'a özgü isimler anlamında kullanılmasıdır. Evet. Neden? Çünkü mesela rahim, bizim de rahim. Bunun Allah'a ne gibi olduğu mesela mesela rahimin altında rahmet istedim. Tamam mı? Rahimin altında rahmet istedim. Ama kulların isminin altında kısa olacak diye bir kaygı yok. Şimdi bunun böyle olunca sadece bu da böyle olan. Diyelim ki bir tane e, kişi var. İsmi var ve isminin altında aslında vasfat var mesela basit çocuğun için basit görüyor da bak görmek çok da var onda ama yine fazla neden çünkü onun görmesi de Allah'ın görmesi şey. o yüzden diyor ki e, isimlerdeki benzerlik mükemmeldeki benzerliği gerektirir hakikatteki benzerliği gerektirir çünkü öte kudur ancak bütün külli anlamını söz konusu olur evet. külli anlamı nedir aslında ortak olur külli anlamı aslında bu e, biraz da kabul müşterak olayı vardır yani kabul müşterak dününde bir ortak bir değerdir tamam mı? yani mesela rahim dediğin zaman bu külli bir değerdir külli, külli bir değerdir ama bu külli değer e, senin zihninde külli bir değerdir sen onu zihninden çıkardığın zaman ya o rahim Allah'tır ya Allah'ın kullara verdiği herhangi bir kişidir Ahmet'tir, Mehmet'tir vesaire ona göre değer kazanır şey havayda müsaadenizde bu anda buna bu kabul yaptınız orada da bir olay geçti zihni bir şeydir hadim muhtar hadim muhtar zulümden ortak bir değer senin zihninde mevcut tamam mı? bu kadrin muhtarak mesela hemen şu uygulama olarak Burada cam açık e, iki kişi yolda yürüyor sesli konuşuyor sesli konuşuyor dediği zaman e, arkadaşına diyor ki abi geçen yolda yürüyor demişler e, düştüm elim kırıldı tamam mı? bu kelimeyi duydum geçtiler gittiler şimdi o el kelimesini alalım oradan hani çünkü sıfatlar da var ya el kelimesini alalım oradan o adamın o sözünü duyar duymaz mana olarak yediğimizde bir mana kavramı neden? çünkü hayatımızda kullandığımız bir kelime mana olarak ama işte o mana senin zihninde tasavvur ediyor ya mana olarak bak hiç şeklini çıkar kafadan mana gelir aklına mutlaka şekil olarak hangisi aklına gelir dersen senin elin gelir neden? çünkü sen kendi elinle iştikal onu ayı bulsa ayı kendi eline bakar sinek bulsa sinek kendi eline bakar deve bulsa deve kendi eline bakar böyledir şimdi o yüzden şekli at bir kenara mana olarak düşün mana geldiği hemen kafana otomatikmen şimdi ben seninle konuşurken bile da ediyorsun değil mi benim konuştuklarımda zihnimde geçiyor e, manaları akıl çıkıyor onun gibi öyle bildiğin an kafada ya o işte ona ne denir e, zihninde olan ortaklığa ama bu en bu ölü sen yanına bir kelime daha koysan yani bir düşünce düşünsen ölü işte o kadı muhtarak olmaktan çıkar mesela ne gibi siz Ahmet'in eli. bak şimdi bu ölmedi dedik Ahmet'in evini Ahmet'in evi mesela şuna benzer bir insana desek ki bunları sık sık tekrarlı övünmek çok bir insana desek ki Ahmet'in şey bir insana desek ki ölü tarif et ne yapabilir mesela der ki işte el budur dese mesela olmaz neden çünkü ben ona kendi elini gösterip budur dese olmaz neden çünkü biz ona eli insanın elini tarif ettiğinden sonunda yoksa elimi tarif edelim eli tarif edelim o bana neyi tarif etti insan elini tarif etti ama o insan elini tarif etmemesi lazım çünkü el insan eliyle sınırlı değil ha bu el bu doğru ama benim sorumun tam karşılığı değil çünkü neden bir iki yılın belki sık aklın eli öldü yengeçin eli öldü kangurunun eli öldü gibi son gelmiş senin başın baş, dağın başı başlıydı gibi bu adamın başı başlıydı gibi Şimdi bunun böyle olunca el dediğimiz an abi bu el var ya hiç kimseye tayin etmediği zaman o o üzerindeki e, ortak değerli kadri müşterak yani müşterak bir ortak bir değer bu çok bir genel bir şeydi ortaktır olan herkes şey için kullanılabilir Tamam mı? Herkes için kullanabiliyor. Gördüğün veya görmediğin. Herkes, herkes için. Ha, fiziki olarak düşün. Ne zaman ki zihninden çıktı, el kelimesi, zihninden çıktığının kastı ne? Yani böyle e, tırladı kafadan öyle bir şeyden bahsetmiyor. Zihninden çıktıktan maksat, zihninden el kelimesi çıktığı zaman tek başına durmaz. Yani bir insan şöyle demez, el büyük çıkar tamam mı? ve Allah'ın kitabında böyle bir tek bir kelimeli sure ayet var ne sünnette var ne bir Arap'ın konuşmasında var ne Türkler arasında konuşurken var imkâfı ortamında kimse el sustu herkes bana bakar güler ama ben dedim ki bundan çıktığı an onu bir yere isabet ettirmek zorundayım mana kazanması için çıktım hemen çıkarıyorum dedim ki abi kangurunun eli de çok tuhaf veya gorunun eli de çok maymunun eli de ne çok tuhaf hemen çıktı zincirden bir yeri ithal edilir kime? maymuna mesela o zaman hemen maymunun eline bakarız o zaman deriz ki maymunun elinde zaten al işte o, budur işte o zaman bak tarih var ama aksi halde kadrin muhtar aktarın tarifi yoktur dilinde duruyor herkes biliyor dünyada Türkçe mesela bilen herkese aklındakindeki herkes elinde zaman aklına bir ama o mana çıktığı an bir yere isabet etmek zorunda isabet ettiği yere göre ne? dağıtılır Allah'a isabet ederse Allah'a göre dağıtılır e şimdi Allah'ı da biz göremediğimiz için tamam mı? elini ikrar ederiz ama onun keyfiyetini veremeyiz o yüzden biz zaten ne diyoruz? el istiva o malum bak İmam Malik ne diyor? çok acayip şey istiva malum ne demek istiva malum bilmem şimdi keyfiyeti bundan bahsetmediğim malum ha, değil mi? Ha. İstiva malumlar bakacağım İstiva Arap dili edebiyatında maruf bir şey İstiva maruf Kadın müşteraktan bahseder İstiva marufdur yani şey şey Halbuki istivadan maksat bizim istivamız gibi anlatıyordu İmam Malik keyfiyeti meşhur demezdi Allah'ın keyfiyetinde bizim olduğu gibi şeylerdi İstiva malum ama bu İstiva Arap dili edebiyatında belli İstiva ne oldu malum bak hiç dönmüyor şu şudur Dilinde malum bir şey istiva anladın mi? mana olarak ve keyfi meçhul keyfiyetini meçhuldür yani bilinmiyor keyfiyeti neden çünkü biz hangi mutluluklarından bahsediyoruz ki malum olsun Allah'ın gayb olan bir şey bizim için şu an gayb keyfiyeti gayb olan bir şey nasıl deriz ki istivan keyfiyeti de malum bizim için malum biz Allah'ı görsek bile keyfiyeti de tam olarak malum olmaz Bu değil mi? bu malum şeyin devamlı şeyler Aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Bunları hatta savaşını sağlıyor sonra bir meslekten kovmasını istiyor. Bu mütevatırdır İmam Malik. Bidat ehli bidat ehli bidat ehli dahi buna, bunda mütevatır. Çünkü bidat öyle mi kendim e, şey kullanıyor malzemesi. Diyor ki bak işte istiva e, marif bel keyfi meçhul yani keyfiyeti yok halbuki diyor keyfiyeti yok demiyor ne diyor keyfiyeti meçhul diyor madem demiyor hiç neyse önemli değil yani bu mütevatır onların kitaplarında da var bizim kitaplarda da var herkes kabul eder bunu bunda bir şey sorun genel olarak da bu sahih gelmiş onlara şimdi şimdi orayı çünkü biraz böyle aç orasını şimdi çünkü ortak olur çünkü o olur ancak ismin külli anlamında tutulur külli yani dilinde külli yani bak külli ne senin dilinde külli yani e, herkesi kapsar dilinden çıktı diye ifade edildi oldu böyle bir şey sadece zihinde varlığı düşünülür sadece zihinde bir varlığı var dışarıda bir varlığı yok dışarıda bir varlığı yok senin zihinde varlığı dışarıda varlığı olması için bir şart var bir yere evet. Bunun dışında ise bunun ancak yüzünü ve özel bir manası olunca bu da içi izafe edildiği zata göre değişiklik azdır. Hangi zata hitap edildiği ona göre değişiklik azdır eğer bir isim Rabbe izafe edilecek olursa ona mahsus olur kul bu isimle onunla ortak olmaz şayet bu isim kula izafe edilecek olursa bu isim kula mahsus olur evet. çok basit bir örnek vereyim bunu yani. sık sık veriyoruz anlatılsın bu çünkü tekrarda fayda var yani mesela şahitler hep bazen bir şeyi bir metinde belki iki kere anlatır önemli bilen bu şart yani Bu şey. ee, ve mutlaka e, hoca da tekrarlarken mutlaka cümleleri hep aynı kurmaz farklı kurar bazen talebe da, e, bu cümlede daha farklı yakalayabilir olur daha böyle hissederek mesela e, ilk derslerimizde de örnek verdik mesela e, baş mevzusu diyorum insanın başı diyorum şimdi e, bir insan bir söz diyecek e, bu insana söz sen Allah'ın eli vardır dersen şey ayet sen Allah'ın eli vardır dersen benim elime döneceksin bunu diyor ki neden senin eline döneceksin ki el neden çünkü ne diyor çünkü el budur diyor el kendi elini gösteriyor diyor ki el budur diyor ki sen nereden çıkardın elin olduğunu el budur bile sanırsan diyor çünkü el o ama nereden çıkardın elin sadece olduğunu için e, ee, ben Allah'ın eli vardır dediğinde karıncanın eline benzetmedim de senin eline benzetmedim karıncanın eline benzetmiş oldum değil mi? karınca duysa bana ne diyecek? Allah'ın eli deme erbudur diyecek karınca kendi elini yok diyecek bak sen Allah'a bana benzettin demiş olacak karınca değil yani niye senin eline benzetmiş oluyor? hadi sen de kabul edelim ben şimdi ben Allah'ın eli vardır dediğimde mahlukata benzetiyorum ama niye senin eline benzetim ki? başka bir mahlukatın eline benzetmiş olalım bu da çok önemli mesela baş mevzusu evet kişinin başı dağın başı bu çok önemli mesela tamam kişinin başı şimdi aynı dağlar kadar fark var evet bakın bakın dağ diyorum yani dağlar kadar fark var senin başın dağın başı yani bu nedir? Ee, göz yok kulak yok daha hani daha neden burun yok ağız yok hiçbir şey yok şey o belki dağın başından kasıt tamam dağın uç noktası kastırıyor insanda da öyle zaten insanın uç noktası baş kısmı olduğu için tamam yani e, el mesela şimdi benim dedim insanın eli karıncanın eli hani atın eli de pardon mesela atın eli insan eli şimdi o şöyle diyemez hayır o atın eli değil o bu, bunu e, e, yani bunu burada söylerler çünkü hani Arapça mesela bilmeyen insan bunu söyler bu normal da ama bu e, icma edilmiş bir şey yani hayvanın ön ayağı da öldür yani bunda hiçbir şey yok hiçbir tartışma da olmamış zaten kaç tarafta bunu inkar etmiş öldür tamam mı orada bir sorun yok Arap dili ödeviyatında da öldü Kur'an'da da öldür sünnette de öldür böyle değil şey. tamam mı? Maslarda da atın ön ayağına öldürmüş mesela işte deve elle mi gider biz de gider bak tartışmışız elle olmazsa elle mi gider diye bir şey tartışılır mı? yok bunu tartışmışlar namaz bana şey Nebi Kutlan diyor filan diyor filan çektiği gibi çekmesin sonra önce evlerini koysun sonra bizlerini koysun ha bir rivayette önce bizlerini koysun sonra o önemli değil o tartışılacak ama e, sonuçta mütlükle idafe edilmiş Böyle. el sonra sahabe bir kıssa anlatıyor gidiyor atının ön ayakları şey atının elleri diyor e, toprağa gömüldü ondan sonra bak kaynak sözü e, başka Bak bakar hayvanları evet el diyor biz ona ön ayak diyoruz bu önemli değil bu Türkçe kullanılıyor bunu diyenlerden şu an masların kendisi Arapça lafızların kendisi şimdi bunlar el mi el şimdi o zaman karşı tarafın bize makul bir şey cevap vermesi lazım ben neden Allah'ın eli vaat edildi senin eline benzemiyorum da atın eline benzetiyorum şey sen eline benzetiyorum da atın eline benzemiş olmuyor atın eline benzemiş olsun mesela sonra çünkü neden öyle diyorum ben çünkü elin bir sınırı yok yani senin elinle sınırlanması, sınırlanması diye bir şey söz konusu olamaz öyle de o zaman e, bu adama soruyoruz diyoruz ki senin elinde atın elin iki dağlar kadar ki bu adam der ki aklın elinden maksat her ne kadar biz ona ev dilesek bu mecattır bilir ki bu batıl bir kere mecaz diye bir şey yok mecaz diye bir şey yok mecaz bile olsa senin çıkamayacağın bir noktalar var içinde çünkü mecaz ne? kaba mantıkla anlayacağım mecaza çok özel bir ders yapmamız lazım ama bazı metinler bittikten sonra yoksa ağır gelir mecaz mevzusu çünkü mecaz mevzusu çok geniş çünkü mesela Allah'ın izniyle Rabbim nasip ederse mecaza öyle bir izleyeceğiz ki 2400 seneden bugüne kadar meşhur olan bütün alimlerin mezar hakkında konuşan tartışan bütün alimlerin görüşlerini söyleyeceğiz ne kadar alim var konuşur kabul eden reddeden taksimata giden hepsinin delillerini söyleyip e, e, sonra raci olarak reddiyeler olanlara ne kadar ama alim var istinatı olarak mezhebde özel konuşmuş olarak hepsini söyleyeceğiz özel uzun bir ders lazım ama kaba olarak şöyle anlatayım mecaz ne? yani düşün şey ki bir lafız önce e, bir şey için konulmuş tamam mı? bir şey için konulmuş sonra başka şeyler için de konulmuş başka bir e, olarak da kullanılmış ilk kullanılmış hali mecaz so sonradan kullanılmış hali ne? hakikat tamam e, şey, ilk kullanılmış hali hakikat sonradan kullanılmış hali mecaz hakikat mecazın zıttı yani asıl Şimdi bu adama sorarız. Senin elinle önce konuldu, atın elin önce konuldu. Senin başınla önce konuldu, dağın başınla önce konuldu. Tamam Şimdi eğer dağın başında Araplar mesela toplanmış bir zamanda Arap alimleri gelmişler toplanmışlar veya Arap halkı gelmiş ilk böyle Arap halkı ilk böyle Allah yeryüzüne koyduğu Arap halkı mesela gelmişler bunlar aralarında toplanmışlar işte Nebi Sosa'nın kimliği kaç bin sene önce Allah'u alem hiç, hiç tarihi belli bir insanlar hiç sıfır ortada hiçbir kanı şey yok atıyorum ben şimdi bir hikaye gibi atıyorum toplanmışlar bu Araplar demişler ki yani içinden duruyorlar ya demişler ki önce dağın başına başlayın demişler ki baş bir şeyin uç noktasıdır o zaman şu gördüğünüz dağ var ya onun uç noktasına başlayın bu ne oldu? hakikat ilk sonra eczacı dediler ki bizim de üç katlımız neresi bu baş o zaman bize de bizim başımızda başlıyor o zaman bizim başımız ne oldu tersine bak Araplar toplanlar dediler ki biz ne yapalım kendi başımıza maç üstüne diyelim tamam sonra diyorum ki ya aradan yıllar geçiyor aylar geçiyor veya bir saat geçiyor önemli değil diyorlar ki ya şu dava ya şunun en son noktası da bizim başımız gibi yani ne manada nasıl bizim baş, kendi başımız vücudumuzun en son noktası bu dağın en ucu da o dağın en son noktası ona da o zaman başlayalım bu sefer insanın başı hakikat oldu dağın başı mecaz oldu şimdi bunu nereden bildik Allah önce hangisini koymuş meçhul müdür meçhul icmaen meçhul e, meçhul olduğu zaman o zaman hakikat mezar öldü Hangi saat hakikat hangisi mezar o e, öldü doğru Anladın mı? Şimdi bu adam bu adama aynısını sorarız. Aklının elim önce konulu seni elim. bu artık ne oldu? İhtimalli mi yok? İhtimalli. İhtimal geldi yani içinden bir İhtimal gelirse ileride eğer ihtimal bakalım. İstiklal, ihtimal olursa istiklal batılır. Mecaz diye bir şey olamaz var ki Araplar toplandı e, birilerine bir isim koydu bir bu böyle mi konu yoksa değil fıkriyedir fıkriyedir bu, kendi kendine hiç insanlar bilmeden bir anda bir şeyler sesler çıkarıyorlar bir anda bir şeylerle kendi kendine anlaşıyorlar şu an fıkri olduğu için o zaman nasıl fıkri olduğu an nere zarar intihar çünkü neden fıkri tabi hangi fıtrattan önce konulmuş hangi isimler ilk çıkmış sonraları mezar olmuş yok böyle bir şey ne tarihte ne naslarda bir kere e, Kur'an gelmeden e, önce Arapça var diye tamam mı mesela nasıl yapacağız o yüzden diyoruz ki e, bunların söyledikleri mezar olarak da baksan o zaman hakikat olarak da baksan ne bağlı mesela biz ne diyoruz ameller imandan değildir onlar bize bir şey deli getiriyor biz onlara bir şey deli getiriyoruz biz de onların delilerine cevap veriyoruz en son çıkandıkları nokta diyorlar ki tamam her ne kadar Allah Kur'an'da Kur'an'da en son çıktıkları nokta bu diyorlar ki ah, her ne kadar Allah Kur'an'da ee, amele iman da dese amelin imandan olduğunu da söylese mezar olarak Allah'ın kastı bu da mezar imandan olması mezar olarak hakiki olarak amel imandan gidiyor ne olarak yani ona tabi olarak işte imandan öylesine gidiyormuş tabiri caizse imanın kendisinden değildir bu da işte imanın mecaz olarak önce çıkıyor noktadır yani mı? biz ondan iki yönden cevap veriyoruz birincisi diyor ki bir kere mecaz yok bu bir ikincisi mecaz bile olsa hangisi mecaz? amelin imandan olması mı mecaz? yoksa amelin imandan olmaması mı mecaz? ihtimalle dediler ki hayır am amel imandandır ama ameli imandan ayrı tutmak bir demek bize gelirler ki hayır amel imandan değildir şey amel imandandır şey amel imandan değildir amelin imandan olması odur hocam ama yine iki taraf birbirine çalıştı yine ortada meşhur kaldı o yüzden biz onlara sorarız yani amel imandan bir ama mecaz mecaz olarak amel imandan bir var dedik ama onlara nasıl cevap vereceğiz dedik bir bir kere mecaz yok dedik iki mecaz var bile desek yine meşhur olan hangisi mecaz amel imandandır hakiki olarak ama senin ameli ayrı tutman budur mecaz yoksa senin söylediğin şekilde amel imandandır amel imandandır onun imanı hakikatinden görünen budur meşhur hangi bu bu da yine meşhur o zaman öyle devam et Eğer bir kişi Rabbi İllah'ı öyle bulursa, işi ona mahsul olur bir içinde ölüm olsa olmaz şayet bu için kula ilahe edilecek olursa bu için kula mahsus olur Rabbin onunla ortak bir söz konusu olmaz küfür denke gelince bu da denkle eşit olan demektir Yüce Allah hakkında bunun söz konusu küfür neden küfür edecektir küfür şeyde geçiyor yan yakından küfürden aşağıda yani o küfür oradan anlatıyor izah süresindeki küfür denke gelince bu da denk mevcut olan demektir. Yüce Allah hakkında bunun söz konusu olamayacağının delili ise delili de kimse de onun dengi değildir. İlah 4'de buyuruyordur. Yani. Kimse de onun dengi değildir. Orada dengi kelimesi kufur. Kufur yani onun dengi yok. Onun benzeri enlik ise ona eşit olan onun ayarında olan demektir. Bak çok önemli abi. Allah diyor ki benim kuşum yok Allah diyor ki benim yüzüm yok tamam yani baktığın zaman bu iki kısmı hepsi birbirine lafız olarak farklı ama kelime olarak yakın geliyor bak yani benzerliğin bütün noktalarını reddediyor mesela diyelim ki güçlüğe delalet eden lafızları söyleyelim mesela kuvvet, güç, kudret üç tane üçü yakın birbirine mana değil mi? lafız olarak farklı mana olarak da yakın birbirine düşün sen diyorsun benim gibi güçlü yoktur benim gibi kuvvetli yoktur benim gibi kudretli yoktur bak bütün yönleri ümmet ediyorsun Allah her yönden ne söylüyor kendisinin benzeri olduğunu bak bunu tekrarlıyorum bu önemli şimdi güç kuvvet kudret başka aklı geliyor mu? Ee, bu lafızlar yakın güç kuvvet kudret takat yani birkaç tane daha bulabiliriz dört tane bulduk şimdi güç kuvvet kudret takat bunlar, bunlar lafı azimet tam 5 oldu bunların hepsi birbirine yakın mı? Ee, şey lafız olarak bir e, aynı aynı e, lafız olarak aynı değil lafız olarak kudret lafız olarak farklı mani olarak ne birbirine yakın aynı değil eş anlamlı değil ama birbirine yakın Allah ne yapıyor tutup bir tanesini benim kudretim gibi yoktur böyle nef yapmıyor bütün çeşitlerini ne yapıyor nef yapıyor görüyor musun Allah'a böyle yani diyor ki benim kufrum yoktur şimdi birazdan da ayetten gelecek benim bilgim yoktur tamam mı? ama bir Türkçe acizinden dolayı mesela şunlar eşit ortaklık diye çeviriyor benzeri yoktur bu ne diyor çünkü Türkçe dili Arapça dilini yetişemez yanlış bir dili yetişemez özellikle Allah'ın kelamına yetişemez o yüzden biz e, hani e, Arap dilini zaman da işin tutunu iyice anlayamıyorsun adamlar anladın mı? mesela e, ama Allah'ın da şimdi sen muallak e, güzel Türkiye'de fena değil ben daha çok seviyorum özellikle Elmallah'ım diyoruz subhanallah o adam var ya Allah'u ekber yani nasıl bir ağzın Elmallah'ım diyoruz subhanallah o adamı hayran Allah, Allah razı olsun tamam akidenin özleri geç isim sıfat batıl ama subhanallah ne alim ne alim bu kadar güzel bir mealedir geç mesela için çarpı koyduk onlardan bahsediyoruz o mealin yanlışlığından değil yani ki e, Arap çözümlerinden değil koydu da orayı akidesi göre orayı öyle çevirmiş o ayrı ama iyi olarak elmalı hamdiyedir hem tefsiri hem mealimlik hem süper o kadar faydalanır ki bir ilim talebesi o kadar ben mesela kesinlikle onu kütüphanemden okuyacağım elmanın tefsiri mutlaka öyle bir istillal istimbat düzen noktaları var ki rivayet e, tefsir etmemiştir onun kastı farklı aynı şey gibi mesela Şık Sadi gibi mesela tam tefsir çıksın diye onu o, o başka bir fayda verme açısından anladın mı? yani mesela Elmalı Hamdi'ye bir gidersin sana getirdiği bir de ne küfne aradaki farklar böyle bir anlatır sana ayetler süper bir şeydir yani o yüzden e, Allah'ın diyorsun mahalleler güzel yaptığı için bize tek bir işgal olmuyor ama bazen işte işgal oluyor işte Allah yanında diyor sadece Allah korkar evet bunu bazen veriyoruz Allah'tan sadece kimler korkar bir alimler başka bir yerde diyor ki onlar bir elimizi Rablerinden korkarlar e, bir yerde diyor sadece bir yerde ne dedi e, müminler işte bir ayette bir sadece alimler korkar bir ayette e, müminler için onlar işte Rabblerinden korkarlar ikisinde korku var şimdi bunu mealde ayırt edemezsin ama mealde sana işgal ederler çünkü adamlar mealde biraz tesirli tercih ne diyorlar sadece alimler korkar yazmamışlar içinler diyor yazmamışlar ne yazıyorlar Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar yazmışlar abi bize işgal olmuyor halbuki Arapça bilsen dersin ki aa burada içimizde korku var ve yalnızca kelimesi var orada yani yalnızca ifade eden hasır hedefi var inanma yalnızca alimler korkar tamam ama baktığın zaman alimlere haşya ile korkar diyor bize havf ile korkar diyor haşya ile havf arasında fark var için baktığın zaman elisinde tefsirlerinde bu kelime iki kelime arasında farkı görüyorsun elmalıya bak onu da görüyorsun ne güzel adam anlarmış ama evet Şimdi o yüzden burada ne diyoruz? Allah kendisinden müddet, kutlu, ne versin ne yapmıştır? Ne söylemiştir? Evet misli bak belki temizliği şey misli nefesi lan yakınlığı kuf'ana hak kuf'u nefesi felaket elelillah endaden müddü hepsinin e, ayrı lafızlar ama yakın manadır hepsini nefediyor Allah Hani çünkü arama belki insanların benzerinde için ama saçın sadece saçın benziyordur ama yok bak Allah Azze ve Celle hiçbir noktada benziyor o yüzden benzerliği ifade eden Kur'an'a böyle kelimelerin hepsini kendisinden ne yapmıştır? Nefretmiştir Onun üzerinde elini gitse ona eşit olan onun ayarında olan demektir hmm. Yüce Allah da artık Allah'a eşler koşmayın Bakara 22 diye buyurmaktadır İbn-i Teymiye Rahimullah buyuruyor Tamam şimdi İbn-i Teymiye'nin Şan Yüce Allah yarattıkları ile kıyas edilemez ee, Şimdi burada çok önemli şeyler anlatacağım Yüce Allah yarattıkları ile kıyas edilemez şimdi bizim akide kitaplarına baktığımızda tamam mı? Ee, bu mevzu özellik olayı var bu çok önemli şimdi, şimdi bizim bu hani tutuktaki kıyas olayı var ya onunla bir alakası yok tamam mı? bu kıyastan maksat farklı bir kıyas şimdi üç türlü kıyas var birincisi kıyas-ı şumul ikincisi kıyas-ı tınki üçüncüsü kıyas-ı evlat şumul kıyası kapsama, kapsama kıyası diyelim temsil kıyası benzer, benzetme kıyası diyelim buna evla kıyası ev, evla, evla kıyası diyelim buna zaten içinden de bir evla tekrar ediyorum üç çeşit kıyas kıyas-ı şumul, kıyas-ı temsil, kıyas-ı evla kıyas-ı şumul kapsayarak kıyas kapsama kıyası diyelim buna açacağız bunları kıyas-ı temsil benzetme kıyası işte bu kıyas-ı temsil fıkıhta daha çok kullanılan için şey. kıyas-ı temsil benzetme kıyası kıyasül evladan hayli hayli olan kıyas bunlar ne demek şimdi Allah Azze ve Celle hakkında biz kıyas olayını miyiz? kıyas şumuru kullanamayız küfür kıyas-ı kullanamayız küfür kıyas evladı evlayı kullanamayız Allah hakkında ne demek bunlar şimdi kıyas dediğimiz gibi üç kısımdır birincisi kıyas-ı şumur tek tek anlatalım kıyas şumur nedir külli bir değer atıyorsun ortaya külli bir kaide koyuyorsun tabiri caizse tamam o kaidenin altında ne kadar cüz girerse o kaidenin altında ne kadar cüz varsa hepsi o küllün değerini alır mesela ne gibi diyorsun ki mesela eşyada asıl olan ibahet atıyorum mesela bu küllü bir e, değerli değil mi? Külli bir değerli Eşyada asıl olan Yani her şey bizim için mübahtır ancak haram kılınanlar hariç Allah Kur'an'ın diyor rüzgar ve ücretsiz sizin için yarattık Demek her şey bizim için ancak haram olanlar hariç Tamam Şimdi eşyada asıl olan ibahadır dediğimizde yani eşyada asıl olan helal olması bu bölümümüzde bunun altına ne giriyor? bütün eşyalar koltuk değil mi? yemek, çatal, elbise, cep telefonu, araba bak bunların hepsi cüz cüz ne yaptık? hepsini bu cüzlerin hepsini neyin altına soktuk? külli bir değerin altına soktuk tamam külli bir kaydenin altına soktuk işte buna kıyas-ı denir yani külli bir değeri cüzlerin üzerine kıyas ediyorsun o cüzler o küllün değerini alıyor anladın mı? tekrar mı? Tamam anladık evet. Şeyde emin mi oluyor? Ee, Peygamberin şiddet metin var ya Hani işte hayır eşya insanlar da önüne değerlerine veriyorlar ya Biraz şey Aslında onların kişi biraz daha farklı Onlar da yani çok koyuyorlar yani e, aslında yakındır çünkü e, cüzler ne küllün küllü, küllü oluşturur. Şey evet. Şimdi Dediğim gibi bu kıyas-ı şumul olay Tamam kıyas-ı bir şey var tamam Yani o niye sırasında e, Sebuye kıyas-ül cüz'i alel kulli ve ita'ül cüz'i hukmel kulli Yani cüz'i bir şeyi külli bir şey kıyas ederek o cüz'i olan şeye külli değerini Külli bir oluşum var Tamam külli bir oluşum var O külli oluşumu cüzlere hamletmiş şimdi bu Allah hakkında imkansız neden çünkü Allah cüzler e, e, böyle bazı cüzlerle tutup bu küllü yerin altına girmez zaten tamam mı Allah hakkında imkansız yani genel bir kayda kullanacağım e, yani mesela e, mesela şuna şöyle bir örnek veriyorum biraz daha iyi anlaşılsın bak şimdi diyoruz ki mesela küllü bir mümkün söylüyorum diyorsun ki mesela her konuşan mahluk canlıdır diyorsun mesela her konuşan mahluk mesela bir kayda atıyorsun bu kaydı tam olarak doğru değil de misalim şey her konuşan mahluk canlıdır diyorsun Yok, pardon aklı olan her canlı normal olarak konuşuyorsun, normal olarak konuşun normal olarak yani hastalıktan dolayı konuşmayanlara bahsediyoruz bir kayda atıyorsun dedim ki her aklı olan canlı konuşur o zaman her şey her aklı olan yaratılmış kişi konuşur her aklı olan yaratılmış kişi konuşur o zaman her yaratılmış şey o zaman her konuşan yaratılmıştır bak şimdi kayda aklı olan her yaratılmış kişi konuşur o zaman her konuşan veya konuşmuş bak iki cümle kurdum bir kaydı oluşturdum şimdi diyorsun ki aklı olan her canlı şimdi bu mantıkçılar bu man mantık bunun bir yüzdelik yeri yok yani tamam mı bu onların söylediği şey ki bununla daha şeyleri iptal ediyorlar o yüzden de diyor ki hayır siz bu mantık ilminde bunu kullanamazsınız Bunu batıl Allah hakkında böyle bir şey kullanılmaz o yüzden bunu anlatıyorum şimdi onlar diyorlar ki her yaratılmış aklı olan konuşur o zaman her konuşan her kelam eden mahluktur diyorlar bir kayda getiriyorlar tamam diyorlar işte bu kaydaya göre biz bakarız bir şey konuşuyorsa nedir? mahluktur kayda söylediler ya o zaman Allah da konuşursa mahluk olur o zaman Allah konuşur bak hemen hikayede görüyor bak şimdi diyor ki bu tip kıyaslar kıyası şumuyla ve Allah'ta kullanılamaz tamam mı? kullanılamaz e, bu batıldır çünkü neden Allah Azze ve Celle e, çünkü neden külli bir şeyde ne aranır cüzleri birbirine eşit olacak ki hepsi birlikte tutsunlar bir külli bir şeyin altına gitsinler Allah'la eşit var mı? yok o zaman Allah cüzlerle eşit olup da külli bir değerin altına giremez külli bir hayvanın altına sokamaz bu batıl çünkü Allah Azze ve Celle mahlukatlarla beraber külli bir dairenin altına girmesi külli bir dairenin altına girmesi imkansız. bir de ikinci kısmı var o zaman birinci kıyas kıyası Allah hakkında kullanılmaz ikinci kıyası temsil alınır benzer bir kıyası kıyas temsil işte bu da fıkıhta kullanılıyor Yani e, illet var iki tarafta Şimdi bir, birisi bir Allah bir şeyi haram kılmış Tam o haramın bir illeti var Aynı illet karşı tarafı da var O zaman diyorsun ki o karşı tarafta Tamam evet, bu da Allah hakkında kullanılmaz neden çünkü Allah'ın bir benzeri mi var ki illete birleşti bu zaten bahsedilmiş bunu yani hiç e, e, konuşmaya bile gerek yok tamam kıyafet temsil benzetmek yok zaten neyse temsili şey diye almak temsil misil tamam kıyafet temsil ayette de misil geçiyor zaten onun misli yoktur bu batıl zaten bunu hiç konuşmaya gerek yok bunu daha ilk derslerimizden beri anlatıyorum Allah'ın bilmem iki üç işte kıyafet evler hayli hayli olan kıyafet işte bunu kullanırız Allah hakkında tamam mı yani mesela ne gibi eğer kullarda güç varsa Allah'ta hayli hayli vardır bu manada buna da alime diyor ki biz kıyafil evla yerine Kur'an'ın bir zatlafını kullanalım bazı alimler diyor ki bu da doğru o da nedir? el meselel ala Kur'an'ın yani ayette ne diyor Allah önce kıyafil, kıyafil evla bir kere bu açık denet net akıl bunu ortaya koyuyor tamam mı? hiçbir akıllı insan ne bilet ehli ne şey bunu inkar etmez yani ne gibi? eğer e, kullar varsa Allah da vardır değil mi? çünkü neden biz zaten ne diyoruz? işte güneşin varlığı mesela bir Rabbin olduğunu işaret eder kıyas güneş varsa yani var hayli hayli vardır çünkü onu bir yaratım olmak zorunda kıyasın evladı demek kullar görüyorsa Allah hayli hayli görüyor kullar biliyorsa Allah hayli hayli biliyor işte kıyasın evladı demek bunu Kur'an da söylemiş ama kıyas, kıyasın evla ismiyle bir ne ismiyle meselel Allah, ne diyor Allah lillahi meselel ala en güzel misaller Allah'ındır en güzel misaller Allah'ındır tamam o yüzden de diyor ki buna kıyasül ella yerine el meselel ala diyor Kur'an'ın kullandığı lafı kullanın daha iyi her ne kadar bazı alimler kıyasül ella'yı kullanmışsa bazı alimler diyor ki aynı bazı alimler diyor ama her ne kadar böyle de olsa kıyas kelimesi pek Allah hakkında hoş değil onun yerine Kur'an'ın kullandığı lafı bizzat kullanılır en güzel misaller Allah'ındır yani ne? en güzel misaller yani güzel misaller var ama Allah en güzel hayli hayli yani mesela e, bunun da kaydesi ne diyorlar ki e, bir kere kıyasıl evlada şu şart varmış iki taraf birbiriyle eşit olmayacak ne gibi eşit olmayacak e, demin söylediğim gibi kull kulların ilmi varsa Allah'ın hayli hayli ilmi vardır ama çok daha üstün olarak tamam mı eşitlik olmayacak bu şart bu şarttır e, bilakis şartlarından bir tanesi birisinin diğerinden daha azim olacak tamam yani işte e, kul güçlü bir kudret sahibidir Allah hayli hayli kudret sahibidir yetmiyor bu bilakis Allah hiç çok daha azimdir tamam mı? her şeyin üzerinde tamam mı? Ee, işte bu şekilde örnek verebiliriz bu şekilde örnek vererek e, şey yapabiliriz Ee, ancak bunu kaydı olarak birazdan göreceğiz birazdan göreceğiz ee, hayırlar söyleyecek onu kaydı olarak ama e, şöyle bir ıslah yapıyor diyor ki kullu kemalin yani ıslahi manası kıyas verilen ıslahi manası diyor ki kullu kemalin sebete bil mahluki fel haliku evlâ bihi فكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من بعد أولى yani e, düşün ki yaratılmış için sabit olmuş kemal bir değer var kemal bilgiler mesela yaratılmış ben benim için sabit olmuş kemal bilgiler var mesela mesela görüyorum ben duyuyorum Allah bundan Allah bundan nedir? Allah bundan daha evladır benim duymamından daha evladır benim görmemden daha evladır benzemez zaten gördüğünüz gibi yine ben kötü bir şeyden e, nakş oluyorsam Allah da bundan nakş olmaktan daha evladır yani diyelim ki Nebi Sallallahu zalim mi? değil o zaman Allah zalim olmaması hayli hayırdır zıplayarak Nebi Sallam zalimliği senedir adildir Allah'ın adil olması hayli hayırdır tamam hayli hayırdır ee, buna benziyor kıyas ile ilah sadece bunu kullanabiliriz Allah şimdi e, benim elimde bir tane kitap e, var ben oradan bu konu hakkında okumak istiyorum kitap ne? kitap el-kavaid-i kulliye esmai ve sifat inde selef selefin e, indinde al, e, isim sıfatlar hakkındaki e, külli kaideler adında bir kitap bunu yazan e, Breyken diye birisi Breyken e, bizim alimlerimizdendir Denman'da yaşıyor kendisi kendisi Suud'da yaşıyor Denman'da yaşıyor e, selefin ilminde e, isim ve sıfatlar hakkında külli kaideler el kavadil külliye bil esma ve sıfat indesin bunu bırakan bunu çıkaran yayın evi Dar İbn-i Kayyum İbn-i Kayyum yayın evi ve Dar İbn-i Aslan Dar İbn Affan İbn Kayyum zaten beraber çalışırlar Güzel bir oyun oldu Kitapları güzel bir kalite edecek Hani kitap Cil kitap yaptıkları kat olarak hem de şey olarak Mevzular olarak Böyle yani Ee, bu konu hakkında e, okumak istiyorum şimdi kıyas-ı temsilinin için onları geç onları anlattık kıyas evla hakkında biraz bahsedeyim diyor ki kıyas-ı evla şudur ve huve enne kulle kemalin mümkün mümkün mümkün olan her türlü kemal la nefkatihi bi vecni minel vucuh yani hiçbir yönden bir eksikliği bir nakısı olmayan bir kemal düşünüyor tamam mı? İttakasa bir mahluk mahlukta bir sıfat var sıfatta bir e, mahlukat bununla sıfatlanmış bir sıfat var sallahu evlâbihi Allah ondan daha evlâdır Allah onunla sıfatlanmaktan daha evlâdır bak hangi sıfatı söylersen söyle hangi sıfatı söylersen söyle ama o sıfatlı hiçbir eksiklik bulunmayacak yani kulun hangi sıfatını söylersen söyle o sıfatlı hiçbir eksiklik bulunmayacak tamam mı? ve Allah Azze ve Celle'nin de bununla vasıflanması mümkün olacak o zaman Allah nedir? bundan hayli hayli şey. mesela böbrek böbrek sıfatı böbrek sıfatı senin için kemaldir değil mi? bir kul için kemaldir ama Allah bunun mümkünlüğünü vasıflanması içindeki ama düşün sen ilmin ilmin şey, çok güzel şeyler biliyorsun seninki kemal mi? kemal senin zatın için kemal o zaman Allah'ın senden daha alim olması hayır hayır tamam çünkü Allah ne diyor? velillahın mesele ala enzan mesele ala ve kullu naksin devam ediyor ve hangi bir eksiklik olursa olsun tenezzehe, tenezzehe anhul mahluku mahluk ondan e, tenzih olmuşsa fel haliku evla bir tenezzih o zaman Allah Azze ve Celle'nin bundan tenezzih olması hayli haylidir yani fıkıdır فهذا قياس مبني على إثبات صفات الكمال والجمال o zaman bu kıyas ne üzerine mebnidir yani ne üzerine mebnidir kemal ve celal olan sıfatları ispat etme adına mebni olmak zorundadır tamam mı? yoksa böyle bizim fıkıhtaki anladığımız o manada kıyası bir şey buna benziyor o manada değil tamam hayli hayli olma o kılıç çünkü diyor ki müeddahu ennallâhe evlâ bisifatın kemal min ibadetun merdûdun çünkü bu merdûd olan yani yönetilen, düzenlenen, tedbir edilen bu kullardan Allah Azze ve Celle'nin sıfatları daha kimlerdir ve huve la yahrucu anil asil evvel bu da e, ilk akıldan çıkmaz usulün mezhebi selefi e, selef usul mezhebinin usulünün için ve mimma yedil ala sahhati istemalihi yani bu kıyası kullanmaya kullanmanın sıhhatine delalet eden birkaç şey söyleyeceğim bir vel amel edilir bir vücuh birçok yandan bunu söyleyebiliriz neden? hadi birincisi şey. emmel halikal mevcut أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديمة أكمل من المخلوق القابل للعدم والمحدث والمربوط diyor ki yarat yaratan mevcut olan ve zatıyla varlığı zorunlu olan ve zatı bir başlangıcı olmayan zaten kadim olan bir başlangıcı olmayan her zaman yaratılandan tamam yaratılandan ve e, ve yönetilenden daha üstündür yaratan bir başlangıcı olmayan her zaman yaratılandan ve yoktan var olandan ne olur? daha üstündür bir kere bu ne ortaya koyuyor bir iki şey. أن كل كمال في المخلوق فإنما استفاد من ربه وخالقه فإذا كان هو مبدئا للكمال وخالقا كان من المعلوم بالاضطرار أن معطى الكمال وخالقه ومبدئه أولى بأن أن يكون متصفا به من المستفيد المبدئ المعطى bu kendisinde kemal olan mahluk var ya bu kemaliyetini kimden istifade etti kimden aldı onu yaratandan değil mi ve o kemali kendisinde başlatandan aldı kim o yani Allah'ın o zaman onu yaratan ve kemali kendisinde başla, başlatan mecburen ne olur o ona verenden daha üstün olur düşün ki sen, karşı tarafa ilim veriyorsun ama o ilim sende yok bu mi? karşı tarafa görme sıfatı veriyorsun ama sende yok böyle bir şey düşündün mü? bir kere veren her zaman verenden üstün olur yani Allah sana duyma, duymayı gücünü verecek görme gücünü verecek ama Allah yok değil mi? böyle de bak bu ikinci yönü üçüncü yönü لأنه لو أرى عن الكمال الذي وهبه لغيره للازم أن يكون المحدث المردود أكمل من, من الرب الخالق القديم الأزل وإذا آه، قياس ضرب يعني كمالي veren كمالي لو أنه أرى عن الكمال verdiği kemalden soy, soyuttan yani verdiği kemalden hali olan bir kişi yani kemal veriyorsun ya ve sende o yok böyle olan bir kişi ne olur otomatikman kemal verdiği kişiden daha alt derecede olmuş olur düşün ben sana bir şey veriyorum mesela para tamam para veriyorum ama bende para yok yani parayı verdim ama bende para yok sen bu para noktasında kim daha oldu sen anladın mı? Ha, veren ve veren kendisinde yoksa otomatikman e, ne olur bu? E, veren kişi daha aziz olur çünkü neden verdin bitti olarak sen tamam böyle de olamaz bak bütün bu yönlere baktığımız zaman bu zaten ortada sonra yine diyor ki enne fakide şey la yatihi fe innel ikule terfede bi fıkratihi ifa'l e kemal mümmen la kemal ala aynı şekilde ben sana kemal veriyorsam ve bende kemal yoksa be, kemal vereceksen ben sana ve bende kemal yoksa ben sana verebilirim verebilir miyim? Veremem. Çünkü e, bütün akıl bu insanın bildiği şeydir. Ne? Kendisine kemal olmayan başka tarafa kemal vermez. İşte bu dört yönden bak nasıl yaklaşmışım diyorsam çok güzel değil mi? Bu dört yönden olaya bak otomatikman klasörlerle olaya atılıyor zaten. İmkansız olur Allah hakkında bunu kullanılmaması. Tamam O yüzden tekrarlıyoruz. Klasör evlenen hayli hayli olur. Yani sen görüyorsan Allah hayli hayli güzeldir hem buna Kur'an nasıl bölümünce okudunuz Kur'an nasılına delalet ediyor hem de hem de buna e, İbrahim Aleyhisselam'ın sözüyle delalet ediyor ey babacım niçin sen görmeyen bilmeyen birisine tamam o senden bile aciz Allah gören bilen yani Allah ondan çok daha hayla ile evla tamam kıyaslanmaz yani temsil şunur var hiç görmüyor tamam o yüzden bu kıyaslarıyla bizim aldığımız kıyas ise farklı bir şey bu, e, bunu genelde mantıkçılar şöyle kullanıyor mantık kitaplarında kullanıyor o yüzden e, e, mantık mesela felsefe zaten okunmak falan caizdir ancak mantık ilmi şu sebep ancak okunabilirsiniz. bir sebebi var bir diğer muhalifler var onların bazı silahları var kitaplarında mesela bir, mesela kişiler şehir iksak edirler insanların akıllarını saçırlar şüphelerle sen onların şüphelerini bilmen için onların kullandığı cümlelerin manaya geldiğini bilmen için o şey, mantık kelimelerini bilmen lazım ki onun kitaplarını anlayıp cevap verebilirsin mesela bir insan e, mantık ibarelerine hakim olmasın ki ümit etmeyin daha öterde akıl anlatsın nasıl olacak ümit etmeye onlara cevap verir ümit etmeye cevap verir mantık silahları var şimdi anca bu şartı okuyabilirsin anlamak için yoksa şartı zaten anlayamazsın kendini düşürsen ee, çünkü Arapça bilmek getirmiş benim mesela hocam vardı 40 senedir Arapça okuyor 40 senedir Arapça okuyor onu mesela e, çok şahit oldum bazı metinler mesela açıyorduk mesela ünlü mazlar ünlü isim şaşırıyor da alim yani neredeyse sanki ama anlayamıyorum anlayamayız o yüzden araç elime çekmiyor ayrı Şimdi kelime silahları var o ayrı bilmez bir şey var o yüzden mantık ilmi bazı şartlar noktasında haram değildir mesela e, İbn-i Sabah imamları haram kılmıştır mutlak olarak ama mesela İbn-i için haram olmamış olan şartlardan neden? E şimdi sen diyorsun ki cehmiye şüpheleri getirdi şeyleri getirdi e tamam sen kendi sebep olarak mesela diyelim ki e, şey için e, kesin öylesin mesela senin mantığa ihtiyacın yok bu ayrı da tamam mı canım mantık mı yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde mantıkla mı öğrenildi sahabeler diye bir şekilde yok oldu olay mantıklı değildi ama şurada bir önemli bir nokta var kaçınmamız gereken mantık olayı e, bazı daruri sebeplerden dolayı gerekir arada nedir? Düşün ki sen masaya teslim olsun ne güzel ama senin ülkende mesela bir sürü insan bunlardan etkilenmiş e senin getirdiğin masları adam hep mantığa vuruyor yani anlıyor mu senin gibi ve bazı şüpheleri sen def etmek adına tamam mı? bazı şüpheleri def etmek adına bunu öğrenirsin mesela şairin dediği gibi ne diyor şair mesela mantık ilminde şey. ki e, onlara i̇bn Salah ve Nebevi harrama قال قوم ينبغي أن يعلم القولة المشهورة الصحيحة şimdi ala kulli hal mantık e, şillen mantığı var tamam mı? bu mantıkta ilk okutulan metindir şillen mantığı da ya şillen mantığı ne olduğunu şeyde lizalar başlayın sonra şimdi e, şey var şimdi şillen mantığı böyle yine beyt şeklinde yani biz böyle konuya okuyoruz ya beyt şeklinde o da böyle mukaddemesinde mantı mantının mantığını anlatırken şey diyor işte diyor ki e, tabi unuttum bölümünü şu an Ennevevi ve ibn Salah ve ibn Salah ve Nevevi harrama ibn Salah ve Nevevi haram etmiştir diyor ve kâle kavlun yenbeği en yu'lama bazı e, kavimde bazı durumlar demiş hayır bilmesi zorunludur bana diyor ki ikisi de caiz değil ikisi de batıl İmam Mevlu'nun söylediği de doğru değil şimdi şayet Tamam mı? Bilinmesi zorunludur bunu da demek doğrudur O yüzden diyor ki ortaya çıkarız El kavlatın meşhuratın sahiha Cevaz öyle kendi sahiha Tamam mı söylüyor e, Meşhur olan ise akıllı olan bir insana Tamam mı? Sadece bazı şeylerle istihdam etmek için kullanmak için caiz olduğunu bilir Bir kelime olarak onu tercih ediyor Devam edelim şimdi Allah yaratıklar ile kıyas edilemez yaratıklar ile kıyas edilemez ifadesinden bahseder kıyas edile bile kendisine kıyas olma arasında ilahi özellikler bakımından benzeri ve eşitliği gerektirecek kıyaslardan herhangi birisi yapılmasının caiz olmadığıdır temsil benzeri kıyası şimdi bu ayrıca onu o şimdi tek anlatıyor üzerinde pek bilmiyor temsil, benzerlik kıyası. Bunun örneği fikir alimlerinin ortak bir fikir bakımından senin küçük önermenin asla büyük önermeye katılması şeklinde anlatılarda katılması. Evet. Zanolabilen temsil kıyasıdır. Haramlık bakımından hükmün illetini teşkil eden sarhoşluk vermek şeklindeki ortak özellikleri çalışıp veren diye içilen şaraba katılması onun hükmünü değerlendirmesi gibi bak değil aynen öyle kıyaslı ben anlatmıştık herhalde kıyaslı yani tamam sarhoş eden bir illetim bulunur bu, bu zaten Allah hakkında mümkün değil bu kıyası kullanmak için kıyası anlattık Buna göre temsil kıyası büyük önemli ile küçük önemli arasındaki benzerliğin varlığına dayalıdır Sadece Allah'a Allah'a ilk yaratıklarından herhangi bir şey benzermemişti kabul edilmesi mümkün değildir. Evet. Şudur, kapsamlı kıyası. Evet. Şudur ve şudur da batıl dedik. Evet. Tamam, şimdi. Şunun kıyası da buna örnektir. Bu da mantıkçılar tarafından külli olan bir şeyi, cüzi olan bir şeyi demir gösterdi. Bunun mantıkçılar daha çok bulmuş. Bu da cüzi olanın başkalarıyla birlikte, birlikte bu külli olan kapsam içerisinde olmak suretiyle yapılır. Evet, Allah hangi cüzde görecek bir kapsamın adını? Bu bağlı. Bu kıyası esası için külün kapsamı içerisinde bulunan birbirlerinin birbirlerine eşit olması esasına dayanır. Dayanır bundan dolayı güzel ne diyor şimdi mantık halde olaya baksın işin içinden çıkamazsın o yüzden bırakın bütün bu mantık şeyleri teslim olun laflara tamam bundan dolayı kübri olan hakkında verilen hüküm bunların her bilgi hakkında geçerlidir öyle Yüce Allah ile yarattıklarından herhangi bir arasında eşitlik olmayacağı bilinen bir hücüktür evliya olan kıyar Yüce Allah hakkında kıyar evliya kullanılır bunun muhtevası şöyledir Yaratıklar aratırlar. Yaratıklar arasında sabit olmuş ve yaratıcının da onunla nitelendirilmesi mümkün olan her bir kemal sıfatı o yaratılmışlar ziyade ve öncelikli olmak üzere yaratıcıya yakışır. Bak şimdi uyuma. Uyuma, uyuma. Uyumak kemalini eksiklisin. Eksiklik de olur, kemal de olur. Kul hakkında hem eksiklik hem kemalde. Tam bir kemaliyeti yoktur. Neden? üçüncü uyumayan bir insana da ne verir hasta uyuyamıyor bir insan hasta gidiyor da bak üçüncü yüzyılda da eksiklik olur çünkü bir insanın uyku düzeni bozuldu uyuyamıyor doğrusu e bu bir insanda eksiklik olmadı mı bak ama uyumaya başladığı an hani o uyuma hastalığı bitimi ne oldu uyuma onun için kemal oldu ama aynı insan için çok uyuyor namaz için çok uyuyor veya e, yani e, vücudunda bir hastalık var çok fazla uyuyor e bir defa ne oldu adama naks oldu o zaman uyku naks mıdır kemal mıdır artık artırlar tamam böyle direkt naks mıdır kemal kemal nedir? Tavsiyedir böbrek nakım kemal nedir? Tavsiyedir hepsi de tavsiyedir ee, İşte ama mesela manevi bir değerler var manevi değerler var neyi bildiğini konuşmuyoruz ilmin kendisini konuşuyoruz bu her zaman insan için nedir? kemaldir ha ölümüne güzel başka şeyler öğrenir o ayrı ha, pis şeyler öğrenir o ayrı pis şeyler öğrenir o ayrı ama ilmin kendisi nedir? kemaldir o zaman Allah da bunun Allah da ilimle vasıflanmakta mümkün mü? mümkün ha, şey o ezelidir kadındır zaten o zaman diyor ki Allah hayli haylidir evet. Yaratılmışın Yaratılmışın minneler bulunduğu her bir eşitlik eşitlikten ise yaratıcının kendi elindeki daha bir öldürür Kemal kaybediyor Aynı şekilde şu, şu anlamı dile getiren kemal kaybedisi böyledir birisi bir kemal sıfatına sahip öyleyse sıfata sahip olmak imkansız iki varlık düşünmede olursa elbette ki birincisi ikincisinden daha mükemmeldir işte böyle bir sıfatın varlığı kemal yokluğu eksiklik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfata sahip olduğunu kabul edilmektir e, sıfata sahip olduğunu kabul, kabul edilmesi gerektirir bir de bakmaya başlayacağım benim anlatımda Aynı şekilde şu anları diyebilirken getiren kemal kaygısı diyebilir iki bir kemal sıfatı, sıfatına sahip bir iki kemal sıfatına sahip niye ki bu sıfatına sahip olması imkansız iki varlık düşünce olucu tamam mesela diyelim ki e, yastıkla ben ben biliyorum Yaptık e, e, yastık, yastık da var burada e, yastığını bilmesi e, imk imkanı var mı yok imkan şimdi böyle bir iki varlık bir nazla bilmezin yanındakini yastık evet öyle bir iki yani ben yani bir araban bir şey böyle Yaptıktan daha mükemmel olmuş ne yaptık ilim yok veya yaptık konuşmaz veya yaptık görmez bilmez ama konuşur bilmez görür bilmez bir ağır taşıyabilir yaptık taşıyamaz mesela tekçilik şey, işte böyle bir sıfatın varlığı ölçemez yokluğun eksik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfatı sahip varlığı kemal varlığı kemal yokluğu ne? eksiklik şimdi Allah ve mahlukatı düşün konuyla alakalı evet işte böyle bir toplumların yaşanan yokluğu ise eksiklik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfatı sahip olduğunu kabul edilmesi gerekir Adam madem ki kullar şimdi sıfat mevcut var o zaman Allah Azimcan'ı var olmayı gerekir çünkü bu ürünün varlığı kemal yokluğu eksik ise eksiklik ise ne olacak Allah'ta yoksa Allah'ta eksiklik olmuş olur karşı Allah'ta bundan ne böyle İnşallah burada bırakalım Burada bırakalım ondan sonra işte bütün e, önümüzdeki dersten sonra da yani hani önümüzdeki ders de değil ondan sonra artık için sıfatlara tam olarak giriş yapıyorum neden? şu ana kadar dikkat edersin hep böyle şeydi mukaddimeden sonra mukaddimeden sonra böyle e, sahih tatil bazı silahlar üzerine artık bundan sonra önümüzdeki ders değil ondan sonra artık ince sıfatlar yaşına girecek çok güzel şeyler oluyor iki ders sonra artık yani çok acayip şeyler oluyor ayet okusu olsun başka bir şeyler için sıfatlar güzel olsun inşallah Allah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve ala